كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا وكان لا يفعل ذلك في السجود U حديث وكم u kom poglavlju, Molim? Jeste, sve o namazu. Pričamo o namazu, već ima godine dana. Kom poglavlju? Poglavlju svojstva poslanikovog sallallahu alaihi wasallam namaza. To je najopširnije poglavlje, je kome je autor spomenuo, zbog bitnosti, važnosti teme, veliki broj hadisa. Pa je ovo treći hadis Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'ala anuhuma u kome kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dizao svoje ruke u visini ramena kada bi počinjao sa namazom i kada bi donosio tekbir za ruku i kada bi digao svoju glavu sa rukua, isto bi ih tako digao. I rekao bi semi Allahu nimen hamide, Rabbena wa lekel hamd. Čuje Allah onoga komu zahvaljuje, gospodaru naš, tebi neka je hvala a nije to činio kada bi išao na srđu. Razilaze se islamski učenjaci kada je u pitanju razlog propisivanja ili legitimnosti dizanja ruku zbog čega se dižu ruke. Pa kažu neki učenjaci da su nevjernici Kurejša dolazili sa poslanikom sallallahu alejhi ve i obavljali namaz. A držali su pod svojim pazuhom kipove. Znači kipa stavi pod pazuh i klanja. Pa je naređeno šta dizanje? Ruku, tako da kipovi poispadaju. Znači, ovaj, da ne može klanjati sa kipom, da ne može klanjati sa kipom. No međutim, ovo mišljenje Allahu alem da nije jako. Kako kaže imame Sanani, nije jako. Zato prvo što mušici nisu u Meki klanjali sa poslanikom sallallahu nije bilo potrebe da iko bude munafik, šta od? Može, kome ćeš biti munafik? Amar ibn Jasiru da munafičiš, ili ibn ili Bilalu, ili Suhajbu, drugim ovaj, potlačenim muslimanima u to vrijeme. Tada je bila čast ljudima da ne budu muslimani, da pokažu svoje neprijateljstvo, tako prema muslimanima, a nikako da ne munafiče. Zato se ipak pojavio u Medini kada je ojačalo muslimansko društvo, odnosno kada je ojačala država muslimana. Pa je ovo mišljenje da je, znači, da su Kurejšije klanjale sa poslanikom Salazarame slabo. I druga stvar, kipovi ne mogu stati pod pazom. mogu kip stati pod pazom. Znači, dok se stavi, odmah se vidi da nešto ima, je tako? Mali su kipove velike oko Kjabe i unutar Kjabe u svojim kućama su imali kipove. Tako da, ovo je puko mišljenje. Puki i čtihad. Druga stvar da mi imamo hadis ili predaju koja govori o tome pa bi se moglo prihvatiti. Neki kažu da se ruke dižu radi jeli, potpune predanosti i poniznosti pred Allahom te barake o teala. Ibnu Hajar kaže da je Ibnu Abdulber spomenuo od Ibnu Omara da je govorio da je to ukrasu namazu. Da je dizanje ruku ukrasu namazu. I to se prenosi od ta, određenih tabina da su tako govorili, da je to ukras u namazu, a Ukve ibn je govorio da svako dizanje, za svako dizanje da čovjek ima deset dobrih dijela. Kaže imam Ederzemari da dizanjem ruku, da je to simbolika za dizanje hijjaba ili zastora između čovjeka i roba. Znači da, kao da diže hijjab dok je u namazu između stvoritelja i roba. Neki učenjaci kažu da je dizanje ruku u namazu gajru ma'kulil mana. Imamo nešto u šarijetu što je ma'kulul mana, što se može dokučiti razumom njegova mudrost. A imamo nešto što se ne može dokučiti razumom. I o tome su učenjaci usul fika opširno govorili. Pa recimo ne možemo razumom dokučiti zbog čega je uzvišeni Allah te barak je otala propisao da se tavafi oko kjabe. Ili zašto je propisao da se akšan klanja tri rekiata? Jel u redu? Ili zašto je propisao da se sabah klanja prije izlaska sunca? Ne možemo to dokučiti razumom. To je stvar koju je uzvišeni Allah propisao i tu je kod znači tih pravila znak znači odnosno simbol simbol pokoravanja. Ne razmišljati zbog čega je jer nikada čovjek ne može doći zbog Logikom kada bi čovjek razmišljao, preče bi bilo ujutro na sabah da se klanja četiri rekiata kao što si na jaci, a da se na jaci klanjaju dva, jer su ljudi na jaci umorni, teško I da nema ništa, ni vitra na veće, nego da odmah nakon dva rekiata idu šta u postelju. To treba ujutro rano ustati. A da ujutro kada ustaneš, kada si odmoran, da tada klanjaš više ili slično tome. Znači, pa kada bi ljudi hadili po tome pitanju, bilo bi različitih mišljenja. No, međutim, to je došlo gajru ako mana, ne može se ta stvar svojim razumom dokučiti i dužnost je, znači, ljudima da se pokore. A imamo nešto što možemo dokučiti razumom ili dio toga nam je dostupan da ga dokučimo razumom mudrost određenog propisa. Na primjer, zabrana alkohola. Zato što je alkohol majka zala, je li tako? Zabrana kamate, zabrana laži, to što stvara nered u društvu i sve što tome, pa možemo dokučiti mudrost toga propisa ili dio mudrost. A imamo neke stvari koje ne možemo dokučiti. Ovdje dizanje ruku u namazu, Allahu ta'ala alem da je prije, da je bliže onome prvom propisu nego onome drugom. Jel u redu? A to je da ne možemo šta dokučiti njegovu mudrost. Da ne možemo dokučiti tu mudrost. Jer to dizanje ruku ima recimo u propisanim namazima. Ali kod mnoge uleme nema, recimo na dženazi. A kod nekih nema ni na propisanim namazima. I zašto ima dizanje posle rukua, a nema između dvije sečde? Kod onih koji kažu da nema, to je džumhur uleme. I slično, i slično tome. Pa kažu, to je stvar kojoj, u kojoj razum nema mjesta da razmišlja, znači, u njenoj mudrosti. Neki učenjaci kažu da je mudrost u tome da čovjek koji je gluh da vidi da je počeo namaz. On ne čuje kada imam kaže šta? Allahu ekber. Ali čuje kada, odnosno vidi kada se dignu ruke. Kao recimo zadnje sjedenje. Zbog čega je propisano na zadnjem sjedenju četvoraketi namaza da imam sjedi teoru. Da se osloni na lijevu stranu. Ili na lijevi kuk. Kažu da čovjek koji uđe, koji ne zna koji je ništa, da zna da je šta? Da je zadnji rekat. Primjer Ili da zna da je prvo sjedenje, znači, na e, četvorokatnim ili trorokatnim namazima i slično tome. Pa kažu, zna onda čovjek koji je glu kada će da su ljudi ušli namaz, pa može odmah pristupiti znači namazu. Neki učinjaci kažu da je dizanje ruku na namazu vid izražavanja pokornosti potpune. Kako kada te neprijatelj zarobi, kaže ruke uvis. Jel tako? To je prva stvar. Diži ruke. I dizanjem ruku si se potpuno šta? Predao, pokazuješ, kaže, ja sam nepomoćan. Gotovo je. Znači, potpuno se predajem. E, kažu, tako je pred Allahom te barake, da čovjek digne svoje ruke i potpuna, znači, predanost šta? Stvoritelju te barake, oteala i povođenje za njegovim propisima. Neki kažu da je to u stvari kada kažeš Allahu akbar, kao da si uzeo dunjaluk cijeli pa ga bacio iza svojih leđa i okrenuo svoje lice stvoritelju te Pa bacam dunjaluk iza leđa, Allahu Ekber, a okrećem svoje lice šta? Stvoritelju Tebare I to podržavaju riječi šta? Allahu Ekber. Allah je najveći. Allah je najveći, prema tome ovo sve što vidimo u dunjaluka ne vredi ništa. Allahu Ekber. I onda stajem, u namaz. U svakom slučaju, pa bi se u ovome slučaju poklopilo šta? Riječi i djelo. Je tako? Riječima kažeš Allahu Ekber, i onda ono sve što me odvodi od toga Allahu Ekber, šta čovjek odvodi od Allahu Ekber? Dunjaluk. Nećete ahiret odvesti od, od, od, Allaha te Nego te odvode žene, djeca, jel tako, i metak i slično to. Dizanje ruku pri početnom tekbiru je legitimno kod sve uleme. Nema razilaženja među islamskim učenjacima o dizanju ruku pri početnom tekbiru. Svi se slažu i skupina islamskih učenjaka navodi konsensus po ovome, po ovome pitanju. A razilaze se kada je u pitanju dizanje ruku mimo toga. Razilaze znači kada je u pitanju dizanje ruku mimo početnog tekbira. Pa kaže imam Šafija i Ahmed i Džumhura Shaba i onih koji su došli nakon njih, da je propisano dizanje ruku mimo početnog tekbira, odnosno da je to legitimno u šerijatu. I kažu ruke se dižu kada čovjek odlazi na ruku i kada se vraća sa rukua. I to je rivajet od imama Malika. I hadis jasno ukazuje na tu činjenicu. Je tako? Kaže Ibn Omer, dizao je poslanica u ruke kada odlazi odlazio šta? Na ruku. I kada bi se vraćao. I hadis je kod Buharije i kod muslima. No međutim, postoji spor među učenjacima kod četvrtog mjesta. A to je kada se diže na treći rekat. Pa je ispravno da se ruke ne dižu kada se čovjek diže na treći rekat. Znači kada se prvog sjedenja ustaje na treći rekat, ispravno je da se ruke tada ne dižu kod učenjaka šafijske pravne škole. Oni kažu, iako smatraju da se ruke šta? Dižu, ali kažu tada se ruke ne dižu. Tada se kažu ruke ne dižu. Iako je ispravno mišljenje da se ruke i tada dižu. Da se ruke i tada dižu, jer je došlo u hadisu uh, Ibn i Ebu Humejda je Saidija, da se u tom momentu znači da se dizale da se dizale znači ruke, da je poslanik sa osam tako postupao. Hadisu kod Buharije, kod Ebu Davuda, i drugi. Pa je ispravno znači da se ruke dižu na četiri mjesta. Početni tekbir, odlazak na ruku, vraćanje sa ruku, i kada se diže čovjek, odnosno kada ustaje sa prvog sjedenja na treći, kada ustaje na treći rekiat. Neki učenjaci kažu da se dižu ruke i kada se pođe na seđdu. Znači, digao se ruka, semi Allahu ne hamide. I ruke se dižu nakon što se čovjek ispravi. Ispravi se i kaže Semi Allahu limen hamida. Rabbena I nakon toga kaže opet Allahu ekber. I ide šta na? I diže ruke. To je mišljenje jednog dijela je učenjaka i o tome ima hadis kod Nesaije koga je veliki broj islamskih učenjaka ocjenio vjerodostojno. Imam Ibnul Mulekini i šejh Albani i drugi kažu da je hadis vjerodostojan a neki kažu da je hadis izniman. Iako je vjerodostojan, onda to nije poslanik sa radio uvijek. To je radio znači ponekad. Jer većina hadisa nisu šta prenijeli da je tako činio Resulullah sallallahu alihi A imam neo spominje i drugo mišljenje, znači kod u šafijskoj pravnoj školi da pri svakom znači ispustanju ili dizanju da se dižu ruke. Kaže Ibn Kaptan došlo je u vjerodostojnoj predaji da je poslanik sa dizao ruke između dvije sežde. I kada bi se dizao sa sežde kada bi ustajao. I kada je došlo u Isu ibn Abbas. No, međutim, ispravno da ovaj lanac prenosaca daif, da nije vjerodostojan i da ovaj nije predaja ispravna i da predaja nije vjerodostojna. Došlo je od e, došlo je u hadisu kod Ibn Bišejbe da je poslanik sa dizao ruke između dvije sežde no, međutim, kaže Ibn Hajar u Fetul Bariju da je ova predaja iznimna. Da je predaja iznimna. I došlo je u vjerodostojnoj predaji da je poslanik sallallahu alejhi dizao ruke kada bi se dizao na treći rekat od Ebu Hureyre, isto tako kaže Ibn Kajim da je ta predaja vjerodostojna. Pa je došlo znači od skupina sahaba dizanje ruku kada se diže na treći rekat. Kaže imam Ebu Hanife, rahimehullahu teala, i stredbenica Hanefijske pravne škole, i učenjaci Kufe, da nije mustahab dizati ruke u namazu mimo početnog tekbira. I to je jedan rivajet od imama Malika. No međutim, svi hadisi koje je koristio Ebu ili Hanefijski učenjac po ome pitanju imaju slabosti u svome lancu prenosilaca. I zato Imam Buharija kaže u svome djelu Džuzor da nema ni jednog vjerodostojnog hadisa o nedizanju ruku. Svi hadisi koji se prenose, kaže Imam Buharija su A Imam Buharija kad oceni hadis, nemoj se više umarati. To ti je dovoljno kao ocena. I kaže da nije prenešeno ni od jednog ashaba da je ostavio dizanje ruku namazu vjerodostojnim putem. I zato Imam Buharija napisao posebno djelo nazvao ga je Kurretu la'ajnejni fi džuz i rafael jedejni ili Kurretul Ajnejni, Džuzu Rafaeljedeni u tom smislu, ovaj, u kome je sakupio sve predaje o dizanju ruku u namazu. Jedan od hadisa, ili najvjerodostojniji hadis kojim dokazuju ovi učenjaci da se ruke u namazu ne dižu, jesu riječi poslanika, sallallahu alaihi vseleme, šta vam je pa vidim da mlatite svojim rukama ili dižete svoje ruke kao da su repovi konja uznemireni. Uskunuti sala, smirite se u namazu. Kažu, pogledajte, poslanik je sa osudio šta? Dizanje ruku u namazu. I predaja kod muslima u sahihu. Zato kaže, moja najvjerodostojnija predaja po ome pitanju. No, međutim, neispravno je dokazivati ovaj ovom predajom, zato što je nakon ove predaje, ima muslim spomenuo predaju od džabira, u kojoj je spomenuto da se ovdje radilo o dizanju, odnosno pokazivanju rukama u namazu. Pa bi ashabi prilikom predaje salama pokazivali prema muslimanima na desnoj na lijevoj strani pokazivali salamu alaikum rahmetullah, salamu alaikum rahmetullah, jeli pokazivali pri salama, pa je rekao poslanik sa osadame, šta vam je pa vidim da su vaše ruke kao jeli, ovaj, repovi konja uznemireni. Pa nije dozvoljeno, znači, uzeti jednu predaju, a ostaviti drugu koja je pojašnjava. Pa ima muslim spomenuo prvo predaju u kojoj nije spomenuta priča šta, zbog čega je to rekao. Pa je nakon toga spomenuo drugu predaju da je šta? Da je pojasni. Pa ne možeš uzeti jednu, pa jedna kako jedna kod muslima, tako i druga kod muslima. Zašto si uzeo jednu? A to je isto kao da kažemo ni musallin i zatvoriš oči. ili, ne, čitaš ajete koji su prije i poslije toga. Teško se klanjačima. Ti moraš počiti u kom kontekstu zbog čega je to rekao Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jel u redu? Pa se mora uzeti u tom svijetu. Tako da ta predaja ne može nikako i ne poslužiti kao argument. Nakon toga, kaže kao da su ruke repovi konja i ogunjasti. U redu. Konji kada maše repom, kako maše? Gore, dole ili na stranu? Na stranu. Znači, pa je došlo pokazivanje, tako je, salamu alaikum, salamu alaikum, pa je znači rukama mlatarano ili pokazivano kao što konj mlatara repom lijevo desno, a ne gore dole. Jel tako? Pa je znači sam hadis odgovara, je li priči džabira, jer je, to poslanik, znači, na jako lijep slikovit način, znači, pokazao. Jedne je prilike Ebu Hanifa rekao Sufjanu Eseuriju, kaže, a kada je dizao ruke u namazu, bojim se, kaže da ćeš poletjeti u namazu. Isus sam, kaže, koliko dižeš ruke da ćeš poletiti. Pa mu kaže, Sultan Seuli, Seuri, kaže, kada nisam poletio pri prvom tekbiru, neću ni pri ostalim. Neću ni pri ostalim. Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, kada je to rekao, nije rekao to što Ebu Hanife ne voli sunnet, subhanallah. Ebu Hanife je bio najpreći čovjek da sledi sunnet. No međutim, kod Ebu Hanife predaje koje govori o dizanju ruku u namazu nisu bile validne. Ili nisu došle do njega, a do njega su došle predaje o nedizanju ruku. Pa Ebu Hanife radio, je se on ismijavao sunnetom ili po njegovom mišljenju novotarijom? Novotarijom. Tako da ne bi neko sebi dodao kaže kako je to mogao, neko od učenjaka može kazati nešto o sunnetu da se ismijava s tim, jer to nije došlo njega i ubiđen da to nije rekao poslanik I on je nagrađen za to. Jel u redu? On je nagrađen za to. A Bože sačuvaj da Ebu Hanife kaže znači nešto o poslaniku sa osadame ili o njegovom sunnetu pa Ebu Hanife je bio taj koji je li cijeli život proveo ovaj, braneći sunnet i, i uspostavljajući sunnet na zemlji. Poznato je kod učenjaka da nije obaveza dizanja ruku u namazu, nigdje. I o dizanju ruku u namazu smo govorili knjizu namazu. Ko želi, znači tamo ima sve smo argumente iznijeli jedne i druge skupine i brojne predaje o Selefa navodili, znači i koliko vas preko 50 ashaba prenosi dizanje hadisa o dizanju ruku namazu. Čak kažu imam Hakim i da ni jedne hadise ne prenose deseterica koji su obradovani džennetom osim hadisa od ruku namazu. I tako da su hadisi od dizanju ruku namazu, kog tvrdi imam Zehebi, Ibn Hadžari, eh, Šeh Albani i drugi, dostigli stepen tevatura, mutevatir hadisi od ruku namazu. Tako da čovjek treba raditi znači po ovim hadisima, osim Allahu dragi ako zna da je došao u sredinu gdje bi mogao napraviti velike probleme i belaje s tim sunnetom, onda je bolje da ga ostavi, znači da ne, ne bude praktikovanje sunneta ili neadekvatan metod pri tome razlogom znači cijepanja džemata muslimana. No međutim, spominje se od Davuda, zahirija osnivača bukvalističke pravne škole, da je smatrao početni tekbir obaveznim. I to se prenosi od Ibnu Jesara od šafijskih pravnika, koji je rekao da ako se ne dignu ruke u tom momentu da je namaz batil, da je pokvaran. I neki sredbenici cijeli zahirijske pravne škole su to smatrali obaveznim kada se odlazi na ruku i kada se diže sa rukua. I to je bio, to je mišljenje mama El i jedan rivajta Deuzaija. Čak kaže Ibn Huzeime, kako od njega spominje Ibn Subki u svome dijelu Tabakat, Tabakat Šafija ili Kubra, jer Ibn Huzeime je bio šafijski učenjak, kaže da je rekao Ibn Huzeime, ko ne digne ruke, a u namazu, znači pri početnom tekbiru, ostavio je rukn od ruknova. No, međutim, Allahu da ove riječi nisu, nisu jake. Jer za rukn treba imati argument. Protivno, svaku stvar na takav na poslanik, sam nije naredio dizanje ruku na namazu. To je njegov postupak kojim pravom da možemo obavezati na dizanje, na dizanje ruku u namazu. Ibn Hazm je smatrao dizanje ruku pri početnom tekbiru da je farz i da nije namaz ispravno osim time. I to se prenosi u Euzaije, isto da je tako rekao. U svakom slučaju, ispravno je da je dizanje ruku pri početnom tekbiru sunnet. Samo što je sunnet oko koga nema šta? Razilaženja. A pri ostalim da je sunnet, ali s tim da ima oleme koja nije prihvatila taj sunnet, odnosno nisu radile po njemu. Tako da pri početnom tekbiru nema razilaženja, a pri ostalim tekbirima, mislimo, kada kažemo tekbir, to je dizanje ruku, ima ili razilaženje među islamskim učenjacima. Razilaze se, spominju se različiti rivajeti kada je u pitanju način dizanja ruku jeli, u, u namazu, kako će se dizati. Kod muslima ima predaja da je digao ih u visini, u visini, u hadisu ovdje kaže gdje? U visini čega? Ramena. Kod muslima ima predaja u visini ušiju. U visini ušiju. U drugoj predaji e, u visini mehkog dijela ušiju. Pa imam šafija spoji ove predaje. Kaže, jedna predaja se u visini šta? Ramena. A druga predaja u visini ušiju. Visini ušiju. Pa imam šafija spojio. Kaže, to se diže ovako. Da ramena budu krajevi, znači lanova, da budu u visini čega? Ramena, a vrh prstio da bude u visini ušiju. Pa znači tako spojio, imam šafija faktički od dva hadisa napravio šta? Jedan hadis. Što islamski učenjaci ne pohvaljuju. Ako imamo dva hadisa, onda je preče da napravimo dva sunneta nego da potvrdimo jedan. I zato ima pravilo jedno koje ovako glasi. Hamlul hukmi ale sis euna min hamlihi ale kid. Tako glasi pravilo. Kaže ovako. Da se iz određenog argumenta izvuče novi propis, preče je nego da se potvrdi stari. Jel u redu? Hajde navedemo za to dokaz. Ili da, pojasnimo primjerom. Poslije sabaha kada ostanemo sjediti do izlaska sunca, klanjamo dva rekiata za koje je poslanik sam obećao veliku nagradu. Ta dva rekiata šta su? Salatu šruk, za izlazak sunca, namaz za izlazak poslije sunca, ili je to duha namaz? U hadisu je spomenuto šta? Dva rekiata. Je li preče je sada da kažemo to su nova dva rekiata i nova vrsta sunneta ili da potvrdimo da je to duha? Šta je preče? Sodno pravilo koje smo spomenuli. Da su to dva rekata nova. Jer smo rekli da je doći sa novim propisom preče nego potvrditi šta stari. Mi duha namaz imamo u drugim hadisima brojnim. I ovim bi potvrdili da je to samo šta? Duha. A kada kažemo ne, to je novi namaz, tada smo lepezu sunneta učinili većom ili manjom? Većom. Pa smo došli sa novim, znači sunnetom. Pa što više sunneta i tebi je izbor veći da klanjaš, ali tako? Veći ti, veća ti je mogućnost približavanja šta? Stvoritelju te barake utala. Pa je preče da napravimo od tog šta? E, e, sunneta da napravimo nova dva rekata, odnosno da se smatra su nova dva rekata, budući da i šarijet nije ograničio, šta su i nije precizirao šta su, pa je onda smatranje e, novim ibadetom preče. Jel u redu? E tako je, znači, ovdje kada je rekao, kaže, diže se ovako i ovako, i pokušaj, kaže, diže u visini ramena. U visini ramena. Znači da bude sredina dlanova u visini čega? U visini ramena. To je razumijevanje a drugo u visini ušiju. I to se razlikuje, to su dva različita organa, dijela tijela. Tako da je preče, znači da se kaže ne, sunnet je i ovo, i ovo. Jedno i drugo sunnet koji je prenešen od poslanika, me kaže, Ibn Muletin kaže, pa su neki učenjaci to prihvatili lijepo šafije. Jeste, to je lijep, lijep način pomirenja, ali bi bilo pomirenje ovo prihvatljivo da ima među hadisima šta? Kontradiktornost pa da se trebaju pomiriti. No međutim, zbog čega da od dva sunneta pravimo jedan sunnet, to nije ovaj, jeli, ovaj, e, baš potpuno precizno i ispravno. Ebu Hanife kaže da se dižu ruke u visini čega? Uši, Kod hanefijski, znači učenjaka se diže u visini uši. Imam Tahavija je došao sa jednim ovaj, čudnim e, ovdje pojašnjenjem pa kaže, ruke se dižu u visini ušiju, leti. Pa, leti. Kada je vruće, onda u ušiju. A kaže, u visini ramena, kada je zima i hladno. Zato što su ruke uvučene u odjeću, i onda ih samo digneš iz odjeće i opet ih vratiš, jel? A kaže, leti kada je čovjek omotniji, onda i diže sta, tako je malo, i rasladi se na takav način. Međutim, Allah da nema znači ništa što ukazuje za ispravnost toga tumačenja. Nema ništa ukazuje kada bi čovjek uradio obratno ljeti zimi, ne bi u tome bilo nikakve smetnje. Jeste, to je kao što su napravili razliku, kažu šta je pauza u, u namazu, odnosno pri abdestu. Ne smijemo znači praviti pauze. Neki kažu ako se napravi pauza, šta mora se obnoviti? Abdest. To je jedno mišljenje, slabo mišljenje. Ispravnije je da pauze ne utječu na ispravnost. U redu. Ali kažu šta je pauza, šta se tretira pauzom? Kažu ako se osuši, na primjer, došao se da abdestiš, opravo jednu ruku i čovjek te nešto upita. Kaže, juče sam te zvao na telefon, jedna priča? I ti sa njim priču i pogledaš, ruka se osušila. Kažu, napravio si šta? Pauzu, prekid, zbog koga moraš ponoviti abdest iz Kod uleme koji kažu da je zabranjeno šta? Praviti prekide. Ali to nije precizno. Zimi možeš stojati možda pet minuta, ruka će biti mokra. Hladno u negdje, jer kod nas ovdje nema grijanja, nema ništa hladno. A ljeti, možda za minutu će se rukom sušiti. Jel u redu? I ako si pravo ruku toplom i hladnom, voda, sve se to razlikuje. Znači, to su neprecizne, znači, ovaj odredbe, ovaj, e, e, šta se smatra prekidom, odnosno šta se ne smatra prekidom. Tako isto znači u ovome slučaju. Razilaze se učenjac po pitanju dizanja ruku u namazu, u smislu vremena. Kada se dižu ruke, ispravno je i došlo u vjerodostojnim hadisima tri načina i nema četvrtog. To je sa tekbirom, prije tekbira i poslije tekbira. Pa ispravno čovjek kaže Allahu ekvar. Ispravno je da kaže ovako. Allahu ekvar. Ispravno je da kaže Allahu ekvar. I da onda šta digne. Znači, diže ruke prije tekbira. Diže ruke poslije tekbira i diže ruke sa tekbirom. Sve troje ispravno. I sve je došlo vjerodostojnim hadisima i ovaj šta god čovjek da učini, da se ograniči na jednu od tih verzija neće smetiti. Da praktikuje drugu neće smetiti. Da mijenja te verzije, to je najbolje. Radi očuvanja sunneta. Pa da ponekad uradi ovako, ponekad ovako, ponekad ovako ne smeta, a nema nikakve smetnje da uzme jednu od tih mogućnosti i da šta? Da je praktikuje najčešće. U najviše, znači, u najviše slučajeva. Jesu Kao po pitanju dizanja ruku u namazu. Nema smetnje da čovjek uvijek diže ruke, Allah, ekber, u visinu ramena. Ili u visinu Ali ponekad da digne i suprotno tome radi očuvanja sunneta, to je najbolje. Jer, kako kaže šehol samim Lukajim u svome dijelu Dželal Faham, sve što je došlo u sunnetu na više različitih načina, to kaže Ibn Sejmin i drugi, jer o tome je govorila, da to treba praktikovati znači na različite načine da bi se time očuvao sunnet poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A, tekbiri, znači ovaj, pri ovome jeli, donošenju odnosno tekbira imamo kada su u pitanju namazi propisani dnevno imamo 94 tekbira. Imamo, imamo tri puta četvoro rekiatne namaze, podne kindiju jaciju, svaki po 22 i imamo jedan trorekiatni koji ima 17 i imamo dvorekiatni koji ima 11. I to je skupa, znači 94 tekbira kada su u pitanju šta? Farzovi. A ko nakon toga doda, znači sunnete otprilike dodaje možda duplo ili tu negdje, znači bilo bi tekbira, bilo bi tekbira više. I kaže, nije to činio kada bi odlazio na seđdu. Znači, ne bi dizao ruke kada bi odlazio na seđdu. I to je stav većine uleme. Neki kažu može. Sodno hadisu, ne Nesaije, da je poslanik sam dizao kod onih koji je taj hadis. U svakom slučaju, ono što je potvrđeno je ta četiri mjesta. Ovi drugi hadisi, pitanje su i ne neka ulema kaže da su iznimni. I ome hadisu je potvrda, znači početnog tekbira i o početnom tekbiru smo opširno govorili u prethodnom hadisu prije ovoga. Sjećate da smo opširno govorili znači o početnom tekbiru i propisima vezanim za početni tekbir. I u hadisu je dokaz znači o donošenju tekbira kada se ide na ruku i to je kod velikog dijela u Leme Sunnet, kod imama Ahmeda po jednom rivajetu je vađib, kao i drugi tekbiri, znači sa kojima se prenos, prelazi znači sa jednog rukna na drugi. I ome Hadiso je dokaz da postupci poslanika, za osaname, bivaju dokaz kao i njegove riječi. U redu. Postupci u šarijetu, Rasulullah s.a.v. su dokaz kao i riječi. Pa se mora znači uzeti i jedno i drugo i mora se to pomiriti. Mora se znači to pomiriti. Kada dođu u koliziju riječi i postupci. Šta je jače? Molim? Postupci. Zašto postupci? Zato što su? Pogrešno, a postupak? Teže, znači ostaju upečatljiviji. Znači postupak je upečatljiviji. Kada vidiš nekoga kako radi, to ostaje upečatljivo. I zato neki učenjaci kažu da se uzima predaja od ravije koji je daif, kada vidi. Imate jedan ravija koji je daif, ali kaže vidio sam, na primjer, Tabin, kaže vidio sam Ebu Darda da radi tako i tako. Jer kada čovjek vidi teže, to može zaboraviti nego šta kada čuje. Pa su tu, znači, malo blaži kada je u pitanju daif ravija, kada je u, kada je u pitanju šta? Praktični dio. Tu su, znači, malo popustljiviji. Pa je praktični dio šta taj upečatljiviji, jel tako? No, međutim, ispravno je suprotno tome što ste vi kazali. Ispravno je, suprotno tome što i kazali, ispravno je da su riječi u šarijetu jače od djela. Ne naredba, ne mora biti naredba. Zato što su riječi propis ummetu. Kada poslanik sa nešto uradi, može li uraditi pogriješiti? Molim. Može. Zar nije pogriješio u namazu? Zar nema nekoliko hadisa da je poslanik sa pogriješio u namazu? Ali može li poslanik sa pogriješiti u riječima. Da kaže ashabima hadis i kaže, juče sam vam rekao, ko toliko i toliko kaže od zikra to i to, ima to i to, nema te nagrade, to sam ja pogriješio, to sam ja preletio, nego može tako biti? To je cirkus. Može biti kod obični ljudi, negiramo to mnogim običnim ljudima, a da to pripišemo poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, koji ne govori po prohtjevima svojim. Ali se mogla desiti greška da se pokaže kako se ta greška šta? Popravlja. Je li mogao poslanik sallallahu alejhi ve selleme određenu stvar uraditi da je bila samo njemu striktno propisana? Protivnom bi danas koliko muslimana želilo devet žena, je tako? Jedva čekali da kažu pa nije li to propis za poslanika sallallahu alejhi A to je bilo za njega. Ali je rekao onome ashabu kada je došao u Medinu našao mu više žena, kaže emsik erbaten min hun wa sairehun. Kaže, zadrži sebi četiri i pusti ostale. Jesu li ovo riječ ili djelo? Riječi. Ha? Pa kako riječi su tešrijati propis kome? Umetu, dok postupak može biti vezan samo za poslanika, sallallahu alaihi Jel u redu? Jer je možda uradio taj postupak zbog određene okolnosti tako. Dok riječ kada govori nema toga. Pa je ispravno znači da su riječi u šerijatu jače od postupka. I kad bi došao postupak i riječi u koliziju i da ih ne možemo pomiriti, to je a, jako rijetko i možda i nemoguće, ali kada bi pretpostavili da dođe i ne možemo ih pomiriti, onda dajemo prednost čemu? Riječi. Riječi imaju tada prednost. Pa je poslanik sa određene stvari su bile vezane za njega. A noći namaz mu je bio obavezan, jel u redu? A nama nije. Kada bi gledali na postupak, obavezali bi se na noći namaz. Ali nama namaz sunnet zato što je postupak poslanika ukazuje na šta? Na sunijet. A naredba ukazuje na obavezu naredba koja je riječima. Pa je ovdje znači jako bitno da kada govorimo znači o postupcima poslanika da znamo te činjenice i ovo je jedan od u nizu znači onih onih pravila pri odabiru prioritetnijeg mišljenja jeste ovo, ulema spominje, znači šta? kada dođe u koliziju znači riječi i djela, da tada su riječi teže i imaju znači posebnu svoju, posebnu svoju težinu. U ome hadisu je dokaz da je obavezno prenositi znači riječi ili postupke poslanika sallallahu alejhi ve selleme da bi se ljudi ugledali znači na te postupke. I ome hadisu isto tako dokaz odlike ashaba koliko su oni znači precizno nastojali da prenesu šta? Sve njegove postupke. Znači, na najprecizniji način i to je došlo do nas vjerodostojnim putevima, a nama je dužnost šta? Nama su dvije dužnosti kada je to u pitanju. Šta je prva? Da vjerujemo u to, smo ubijeđeni, i druga stvar, da to slijedimo. Pa ako je nešto vađib, onda nam je vađib da vjerujemo u to i vađib da ga šta? Praktikujemo. A ako je nešto sunnet, onda nam je šta? vađib da vjerujemo da je to sunnet, u a sunnet da ga praktikujemo. Jel u redu? Znači, sunnet da ga praktikujemo. To su, znači, dvije stvari koje se vežu za nas. U svakom slučaju, skupina Uleme je govorila i pisala djela posebno o dizajnu ruku mazu. Tako je pisao imam Buharija i tako je učinio Muhammed ibn Nasr al-Merwazi i tako je učinio imame Subki tako je učinio Ibnul Kajim, kako spominje Ibnul Rađep, jer Ibnul Rađep je šta? Učenik Ibnul Kajima. Ibnul Rađep je umro 795. iđeske godine, on učenik Ibnul Kajima. Pa je spominje od njega, znači da je napisao jednu posebnu uh, iako mi nije poznato da je ona prisutna danas ovaj, ni, ne kao manuskript, niti kao e, štampano jel' djelo. Ono što je poznato od Buharije ima, znači, o tome i to je sigurno jedno od najjačih dijela koje je ili napisano po ovome, po pitanju. To bi bilo o hadisu Allah ibn Omara. Treći hadis, znači u poglavlju namaza ili svojstva poslanika sallallahu alaihi sallam namaza. Nema Allaha te barake ta'ala da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi i da nas pouči naročito namaskim propisima da obavljamo namaz onako kako ga je obavljao Rasulullah sallallahu sallam i da popravi naše stanje i stanje naših porodica. Allah ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam.